Čitanje iz Svetog Evanđelja po Jovanu. Slava Tebe, Gospodi, slava Tebe, U vrijeme ono, u posljednji veliki dan praznika, stajaše Isus i povika govoreći, Ko je žedan, neka dođe meni pije, koji u mene vjeruje, kao što pismo reče, iz utrobe njegove poteći će rijeke vode žive, a ovo reče o duhu koga trebaše da prime oni koji vjeruju u ime njegovo, jer duh sveti još ne beše dati, zato što Isus još ne beše proslavljen, a mnogi od naroda, čuvši tu riječ govorako, ovo je zaista prorok, drugi govorako, ovo je Hristos, a jedni govorako, zar će Hristos doći iz Galileje, zar ne, ne reče pismo da će Hristos doći od sjemena Davidova, i sela Vitlejema, gdje bješe David, tako nastade razdor u narodu zbog njega, a neki od njih tjedoše da ga uhvate, ali niko ne metnu ruku na njega. Dođoše pak sluge prvosveštenicima i farisejima i on im rekoše, zašto ga ne dovedoste? Sluge odgovoriše, nikada čovjek nije tako govorio kao ovaj čovjek. Tada im odgovoriše fariseji, zar ste i vi, zar ste se i vi prevarili? Vjerovali ko u njega od glavara ili od fariseja, nego narod ovaj koji ne zna zakon, proklet je. Reče im Nikodim, koji mu je dolazio noću i bješe jedan od njih, e da li zakon naš sudi čovjeku li ga najprije ne sasluša i dozna šta čini, odgovoriše mu i rekoše, da nisi ti iz Galileje, ispita i vidi da prorok iz Galileje ne dolazi. Isus im opet reče govoreći, Ja sam svjetlo svijeto, ko ide za mnom, neće hoditi u tami, nego će imati svjetlost života. tamo gdje Duh Sveti diše. Tamo je i Otac prisutan. Tamo gdje Duh Sveti djeluje, tamo je Otac prisutan. Tamo gdje Duh Sveti obitava, tamo je i očevo prisustvo i oni na koje duh sveti siđe. Sjedinjuju se sa ocem od koga duh sveti i bi poslan i iz kojeg ishodi. veza koju Duh Sveti uspostavlja između čovjeka i Boga Oca jeste vječna, braćo i sestre. Duh Sveti je vječni duh vječnoga Oca. I tamo gdje se On zacarila, tamo se vječnost zacarila. Tu nema više nikakvih problema Prosto došlo je carstvo nebesko i objavilo se u sili i slavi. Sve tako moćno biva i jednostavno i prosto i moćno. Carska vlast i carska ljubav nebeskoga Oca projavljuje se duhom svetim. I vječni život se daruje, i vječna svjetlost, i svetost, i milost, i istina, i ljubav. Sve je, braćo i sestre, carskog porijekla. I ljudi u kojima djeluje Duh Sveti postaju carvi po blagodati, jer sveta trojica caruje u njima. Naša sveta crkva ovim praznikom i poziva nas i podsjeća na te velike blagoslove koje nam Otac Nebeski nudi kroz njegovoga Sina, a našega Spasitelja, a djelovanjem njegovoga duha. Jer duh koji dolazi, braćo i sese, koji silazi, jeste njegov duh. Nisu to demonski duhovi, nisu to vrane iz podnebesja koje nas uče i razne religiozne zanose uvlače u razne mrakove i tmine. To nisu očevi duhovi, to su demonski duhovi, otpali duhovi, to su pali angeli i energije palih angela, koji su se odavno odvojili od očevoga duha, od očevoga života i iz njihove nekad da angelske, a danas demonske utrobe, ne teku vode žive i rijeke vječnog života, nego mrtve vode pakla. I te vode, one teku, braćo i sestre, vidite i sami, i napajaju duševne brazde mnogih ljudi danas. Sve ovo što se nudi, braćo i sestre, a iza čega ne stoji crkva, sve ono što nije blagosloveno Otcem i Sinom i Duhom Svetim, sve su vam to mrtve vode mrtvih demona, paklene vode, mrtva učenja, mrtve ideologije, politike, ekonomije, sociologije, psihologije, Sve je to mrtvo. I sve su to rijeke vječne smrti i vječnog mraka. Duhovi koji raznose i koji svojim mrežama love duše jesu pakleni duhovi. Demoni, pali angeli, a pali su braćo i sestre iz Božijeg blagoslova, svojom voljom se odvojivši, poželjevši da žive sami, bez Božijeg blagoslova i bez duhovnog rukovodženja i duhovnog obasjanja, koje obasjava samo one koji su u vezi sa Otcem, njegovim Sinom i Duhom Svetim Sve što nije povezano sa Svetom Trojicom dijeli, braćo i sestre, život, to jest smrt sa demonima. I današnji pali svijet, a ovaj vijek i onaj prethodni, to je, braćo i sese, vijek odpadije, masovno odpadanje, svakodnevno propadanje i padanje, gordi. Neće čovjek sa Bogom, neće u Boga život da nađe i da ga ima, neće Božijim duhom da diše. I onda neminovan pad, propadanje, propast, totalna propast i katastrofa, ka kojoj stremimo, braćo i sestre, bjesomučno stremimo ka totalnoj propasti. I ni jedna reforma, baš ni jedna, tu propast ne može da zaustavi. Ona je neminovna. Pa pogledajte i sami, obratite malo više pažnje i vidite da je zaista apokaliptični sumrak, kako kaže jedan od savremenih otaca, da se na planetu Zemlju navlači mrtvački pokrov, braćo i sestre. Mrtvački pokrov. Kao na mrtvoga čovjeka. Još ima izgled živog, još su mu crte sačuvane, ali je mrtav. Izdahnuo. Nema više života u sebi. Tako i savremeno čovečanstvo. Sem ono malo liturgijskih i u Bogu, u duhu svetom oživljenih zajednica, to je leš, braćo i sestre, strašni leš, preko koga se polako navlači mrtvački pokrov. Dobro izvezen raznim parolama koje obećavaju, lažnim nadama, lažnim blagoslovima, lažnim ikonama lažnih bogova, idola. Jedini način da izađemo, braćo i sestre, iz tog mrtvog kruga jeste crkva. Jeste ovaj praznik koji nam otvara ne neki dio zemlje, koji nam ne nudi neki mali prostor gdje ćemo eto kao pobožni, kao bogomoljci da opstanemo, imajući neka prava i neke sitne privilegije, pa eto u prostoru tame nama ostaviše malo svjetlosti. Ne, braću i sestre, Duh Sveti dolazi da se zacari i da nas uvede u carstvo nebesko. Međutim, postoji jedan uslov, nama otkriven. Šta je to potrebno da imamo, da ispunimo, da ispoštujemo, da bi on sišao na nas? Jer neće bilo kako. Car je to, braćo i sestre, nebeski car angeli nebeski, sve strukture nebeskih sila, braćo i sestre, čitava nebeska jerarhija, svi dišu njime, svi se njime upravljaju. Oni koji nisu htjeli tako, koji ga nisu poslušali, bili su svrgnuti sa nebesa. A što kaže sveti apostol Pavle, ako angele ne poštedi, A što onda ti zamišljaš i umišljaš? Da će tebe da miluje. I tu propovijed o toj milosti bez pravde, o toj mrtvoj milosti, i to nam đavo gura. Dobar je gospod, milostiv je gospod, gospod je samo ljubav. Možeš da radiš šta god hoćeš, On će te račune da plaća. Razumije on tebe. On je ljubac. To, braćo i sestre, ne govori Duh Svetu. To govori Satan. Sveti Jovan Lestičnik, kontraobaveštajac naše crkve, govori nam, čuvajte se toga. Nije to istina, to je obmana milostivije, milostivije, milostivije, dok te ne opusti, dok te ne raslabi. Pa onda iz tog ambijenta op jedan korak i evo tama, evo mrak, evo teškoga grijeha. A grijeh rađa smrt. Grijeh, braćo i sestre, ne može da naslijedi carstvo nebesko. Ne može. Apostol Pavle, duhom svetim, baš duhom svetim. Dakle, sam car nebeski, duh sveti koji uvodi u to carstvo, preko svetih apostola otkriva nam pa kaže ni bludnici, ni pjanice, ni narkomani, ni lopovi, ni narkodileri, ni kamataši, nasilnici, vračari, gatari, rukobludnici, i svi oni koje je tamo naveo neće naslijediti carstva nebeskoga. Duh sveti, braćo i sestre, na početku podvlačeći i uzvikujući ne varajte se, braćo, Ako budete takvi, nećete gledat carstva nebeskog. A oni koji uče preko tog učenja, koji izlaze iz tog blagoslova, i predanskog poredka, to su lažni učitelji. Danas ih ima koliko god oćete. Da češu uši, ima ih mnogo braća i sestre. Ali da nauče putu gospodnjem nema. I ti koliko ih ima uče isključivo duhom svetim, jer duh sveti je sišao i diše u crkvi da nas uči, da nas vodi, nepogrešivo da nas uči i nepogrešivo vodi upravo u to carstvo. Da nas pripremi, braćo i sese. Jer ko može bolje da nas pripremi za carstvo nebesko od duha svetoga? Ko? Pa evo vidimo kako nas pripremaju ovi naši kraljevi, ovi naši carevi, ovi naši mudraci. Uče nas kako da naslijedimo carstvo nebesko vječnih muka. I to sistematski. Evo od vrtića, evo od osnovne škole. Uče, nas, uče nam djecu kako da ovladaju tehnikama joge i meditacije, pa onda dalje kroz ova ispiranja i ona amputiranja, ko na kraju mi Sa 20 godina imamo leševe, imamo trupove, i bez glave, i bez mozga, i bez ume, i bez volje. Samo sa venama koje ćemo puniti heroinom i dobro organizovane domaćine koji će nam transport utovar i istovar obezbjeđivati da ne hvali djeci hrane i maćehinog mlijeka žutog da se raspadaju, da smrde ovdje u blizini mirotočivih i miomirisnih moštiju, onih koje je crkva hranila i učila. Pomiriši učenika ovoga svijeta, pomiriši pitomca ovoga svijeta i uporedi taj miris odnosno demonski smrad, jer danas mnogi smrde na demone, braćo i sestre. Na demone smrde. Jer šta su strasti do demonske energije? Sveti oci mogli da raspoznaju ko smrdi kojom strašću. Kao veliki jeftimije, tačno prepoznaje koja, koja je strast u čoveku po smradu i uporedi ga sa miomirisom naših svetitelja, sa sveštenim mirom naših preugačkih prepodobnom učenika, sa moštima bilo kojeg svetitelja ili mučenika. Ono je miris života života vječnoga, života koji dolazi od Otca kroz Sina se daje, a Duhom Svetim ispunjava i dušu i kosti. A ovo je miris, braćo i sestre, demonski. I zato postoje uslovi koje treba da ispunimo. Ako hoćemo, u duhu slobode, jer dato nam je da biramo da bi kad izaberemo to bilo valjano, blagosloveno, da bude naše, da budemo slobodni u tom prostoru, da budemo sinovi, a ne robovi, da budemo djeca. A djeca treba da budu slobodna, da u slobodi i po prirodi ljube svojega roditelja Zato crkva ništa od ovoga ne nameće, braćo i sestre. Ali sa druge strane, vrlo zahtjevno traži od nas da ispoštujemo taj minimum koji očekuje. Evo gospod ovdje otkriva šta je to potrebno da bi duh sveti, car nebeski, si išao i zacario se u tebi da, i napravio te carem da budeš carski sin, potrebno je da vjeruješ u Sina. Svaki koji vjeruje u mene, daće mu se. Iz utrobe njegove poteći će rijeke vode žive. I evo, na ovaj praznik treba da ga dočekamo, ali pod uslovom da smo povjerovali i u ovaproćenje Božije. Da vjerujemo zajedno sa Jovanom Krstiteljem. Da vjerujemo zajedno sa svetim apostolima. Evo, braći i sestre, čita ovaj period od početka velikoga posta do ovoga dana sve vodi ka tomu. Svi oni dani u koje smo se sabirali, molili, učili, čitali, govorili, Slušali svete apostole, slušali samoga gospoda, slušali svete oce, pjevali stihire, duhom svetim nadaknute, sa svih strana zračeni, braće i sestre, obasjani samom istinom, pa onda kroz strasnu sedmicu pratili stradanje gospodnje, utvrđivani u vjeri da je vaistinu Sin Boži iako strada, da strada radi nas. Pa onda to vaskrsenje, pa smo se i tu uvjerili. Pa onda riječi i blagoslovi koje daje poslije svetog vaskrsenja. A svo vrijeme mnoštvo svjedoka koji potvrđuju da jeste Sin Boži. Jesu li apostoli? Jesu li mučenici? Jesu li ispovjednici? Jesu li učitelji? Jesu li proroci? Jesu li angeli? Je li presveta bogorodica? Svi, svi, svi ukazuju na njega. Je li očev glas bio, braći i sestri? Ovo je sin moj. I sve nas vodi do vaznesenja i evo nam pokazuje da jeste sin i vaznosi se radi nas. Iako mi do vaznesenja nismo povjerovali u njega kao istinitog Boga i istinitog čovjeka, obratite pažnju, je mnogo važno, braćo i sestre, jer danas je dan kad se razdvajamo. Daj Bože da se ne razdvojimo, ali ako ne vjerujemo, razdvojit ćemo se, braćo i sestre. Dvoje će biti na stasidi, jedan će se uzeti, a drugi ostaviti. Njih deset bit će za pjevnicom, dvoje će se uzeti, a osmoro ostaviti. Dvadeset njih bit će u oltaru, svešteno služitelja, dvojica će se uzeti, a osamnaest ostaviti. Dvoje će biti na postelji, Jedno će se uzeti, a drugo ostaviti. U kancelariji, u pilotskoj kabini, uzet će se oni koji vjeruju duhom svetim, a oni koji ne vjeruju ostadoše, razvojiše se. Razvoji se majka od djeteta, brat od brata, otac od sina, muž od žene, sestra od sestre, kum od kuma. Granica razvajanja je i blagodat Duha Svetoga. Tamo gdje Duh Sveti djeluje, tamo se odvajamo, braće i sestre. A nije volja gospodnja da se odvajamo. On svima nama isto nudi. Evo pogledajte. Pa ko vas ovoliko poštuje, braćo i sestre? Neki pomišljaju, a što ovoliko traje? A može li ovo malo kraće? Može, kako kaže jedan naš dobri sveštenik. Može. Izađi odma napolje. I evo, skratilo se. Jesi vidio kako je to udobno? Odmah izađeš napolje, istrčiš iz hrama, sjuriš se ni stepenice i već si na slobodi. Ovdje, braćo i sese, neko brine o nama. Nekome je stalo do nas. A taj neko, to je onaj koji nam život nudi. Jer on zna, duh sveti zna, jer mi smo sad, braćo i sese, u ambijentu duha svetove. Zato se on toliko trudi, jer on zna da ili će biti ili neće biti. I zato nas vodi i navodi da idemo onim putem vjere, koji može da nas pripremi da On siđe i da se zacari u nama. A uslov je, kako gospod ovdje otkriva, vjera u njega. Ko vjeruje u Isusa Hrista kao Sina Božije, jedinorodnog, od Oca rođenog prije svih vjekova, jednosušnog Otca, Na njega će Duh Sveti sići, braći i sest. Ko vjeruje njegovim riječima, ko se trudi da ga posluša, da vjeruje u sve što je rekao, da ga prati u stopu, kao što su ga pratili apostoli, da ga prati i do Golgote, i do groba, i da ga dočekuje i poslije groba, da prođe i onaj kurs od groba do vaznesenja, da bude uveden u tajnu. Ko bude sa svetim apostolima prisutan prilikom njegovog vaznesenja, je taj će, braćo i sestre, primiti duha svetoga. Jesi li gledao koji put zajedno s apostolima put gore? Jesi li ga pratio od zemlje na nebo? Nisi. Onda na tebe duh sveti neće si lazati. A da ne govorimo onima koji gledaju u one koji se vuku po zemlji. Naš gospod se vaznio na nebesa, a mi se vučemo po zemlji, braćo i sestre. Gledajući razne programe, čitajući ona olovna štiva, uključujući se u duhovnost preispodnje, u mrak demonski, potpuno ignorišući vaznesenje gospodnje i očekujemo da Duh Sveti siđe na nas. Braćo i sestre, neće sići. Neće sići ni na jednog. Zato je mnogo važno sve dovoditi u vezu. Pogledajte raspored praznika. Pogledajte kako je sve moćno. Pa samo pratiš mapu. Kao kad se voziš navođen satelitom, pa ti kaže za 200 metara lijevo i vozi 10 km naprijed, ne sekiraj se, pa ćemo posle toga imati polukružno i pravo. I ti se opustiš i voziš. A ovdje, braćo i sestri, imamo mnogo bolju navigaciju. Duh sveti te vodi. Pritom, vodite u carstvo nebesko, u vječno carstvo, i izvlačite iz carstva tame, vadite iz jama grehovnih, vadite iz laži i uvodite u prostor istine, iz mraka u svjetlost, i smrti u vječni život. Od roba, sina, braće i sestre, ocu da vrati. Ali živog sina, znate, Ne nekakvog zaostalog, znate, nesvjesnog, nego živog, zdravog, da te vrati, da te prinese ocu sa punom sviješću, punom vjerom, sa srcem punim ljubavi prema ocu. Ava oče, oče naš koji si na nebesima. Ko ima oca na nebesima, braćo i sestre? I ko može tako da vjeruje u njega? Ko može život da daje za onoga koga nije vidio, koga nije zavolio? Ko? A niko, braćo i sestre, samo oni koji duhom svetim vjeruju, progledaju, oni mogu tako da žive, tako da vjeruju i da umiruju za tu vjeru. Jer oni duhom očavi u ocu jesu, znate. To što su na zemlji ne znači da ne mogu do nebesa da dosegnu silom ljubavi duhovne. Ona prevazilazi prostor i vrijeme. Neka bi dao Gospod da i mi, braći i sese, prateći mapu crkve, koristeći ovu savršenu navigaciju Duha Svetog, pratimo Sina Božijeg, njega da pratimo, svaku njegovu riječ, svako njegovo dijelo, svaki njegov blagoslov, svakog od njegovih učenika, posebno apostola, jer Duh Sveti silazi na apostole, na apostole, braće i sestre, a preko njih na crkvu pravoslavnu, njihovu apostolsku, Božju crkvu. I do dana današnjeg on je tu sa nama. A to što se nama čini da ga nema, To je zato što nismo ispoštovali uslove. Samo zbog toga, braći i sestre, ni zbog čeg drugog. Dakle, pokajmo se dok ima vremena, jer vrijeme ističe. Sile nebeske se pripremaju, braći i sestre. Gospod će još malo doći. Žeteoci angeli imaju srpove u rukama, samo čekaju znak i ništa drugo. Oni uopšte ne prate odluke i zasjedanja visokih savjeta ovih ujedinjenih nacija i onih paktova i alijansi. Njih to uopšte ne interesuje. Oni uopšte nit čitaju štampu, nit prate savremene analize, namjere, planove raznih strategija, ovih ili onih, istočnih ili zapadnih. Njih to uopšte ne interesuje. Oni svojim arhangelskim očima gledaju i čekaju Boži znak, Boži blagoslov. I kad ga dobiju, braćo i sestre, oni prosto kreću u žetvu, da odvajaju kukolj od pšenice. A pšenica, to su oni koji su duhom svetim prokvijali i duhovne plodove dali. A kukolj su svi oni koji za čokot nemaju Hrista, nego onaj drugi mrtvi korijen koji za oca imaju satanu kao oca lažu. Zato pokajmo se, braćo i sestre. Ozbiljno se pokajmo, ne gubimo vrijeme. Vratimo se crkvi, vratimo se glavi crkve, Hristu gospodu, vratimo se njegovim riječima, njegovim dijelima, njegovom evanđelju, njegovoj i našoj liturgiji. I to vrlo svešteno hrabro, odvažno, radosno, blagodarno, jer ona svo vrijeme očekuje. I onda sabrani ovdje u hramovima, kao što su i apostoli bili, poslije vaznesenja, u molitvama, u pojanjima, u himnama, postovima, iščekujmo šum sa neba Jer ovako kako smo mi sabrani danas, tako su i apostoli bili sabrani, braćo i sestre, u gornjoj sionskoj sobi. Bili sabrani molitveno, ne rasijano, nego molitveno, ne u praznoslovlju, nego u molitvi, čekajući obećanje s neba. I bi, dade gospod, i siđe sila sa visinom. Tako i mi iščekujemo pogotovo danas, jer ovo je dan Duha Svetoga. Obradujmo ga, braćo i sestre, i otvorimo se kroz zatvaranje, molitveno zatvaranje, molitveno sabiranje. Pustimo sad naše brige žitejske. Sve to sad treba da odbacimo, da se saberemo, da se savijemo, da se sklupčamo oko srca našeg i u njemu da prizivamo ime Božije, da bi Duh Sveti vidjevši nas naišao i ušao u naša srca i unio svjetlost i dah Otca Nebeskoga, koji ljubi svakog onog koji ljubi njegovo jedinorodno i jedno sušno čadu njegovoga Sina, koga daj Bože i mi da prepoznamo, da mu se poklonimo kao Bogu čovjeku, da ga zavolimo, da mu povjerujemo, pa će iz naših utroba sigurno, jer tako je rekao i tako će biti, poteći rijeke vode žive, to jest blagodatni duhovni život, blagodat duha svetoga, a ta rijeka teče kroz vrijeme i nosi nas i nepogrešivo uliva svo naše biće, dakle svu našu utrobu, misli se na najdublje postojanje. Iz utrobe, iz dubina vodi nas i uliva sve sjedinjujući u njedra očeva a u njegovim njedrima je carstvo nebesko. Tamo je i Sin, tamo je i Duh Sveti. Daj Bože i mi kroz crkvu da ovdje sabrani tamo život imamo. Amin. Bože, daj.